الله الرحمن الرحیم الفصل الثانی فصل چندم رسیدیم فصل ثانی بله دوم الحاکم موضوع فصل دوم چه هست حاکم حاکم هست سی و شیش رسیدیم به شماره سی و شیشم کتاب <laughs> قلنا فی تعریف الحکم ستة و ثلاثون بله 36 36 میشه 66 خب سه تا تون شش دیگه چیزی گفت خب چی گفت تسعه تسعه چی تسعه چند بود یعنی نه ستة لا ستة وستون خب آقا بیایید بیایید روی بحث خودمون اینا رو تو کتاب همون صرف و نحو تو یاد بگیرید بله شماره سی و ششم قلنا فی تعریف الحکم انه خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا وهذا التعريف يشير إلى أن مصدر الأحكام في الشريعة الإسلامية هو الله تعالى وحده میگه که ما در تعریف حکم گفتیم که همانا خطاب الله متعال است که تعلق به افعال مکلفین دارد حالا اون خطاب یا طلب است یا طلب به انجام کار یا طلب ترک از کار یا اختیار دادن هست یا چه هست وضع هست اون خطاب یا طلب است یا تخیر است یا چه هست وضع هست که اینو گفتیم بله خطاب الله متعال و این تعریف این تعریفی که از حکم ارائه شد اشاره به این میکند که مصدر احکام در شریعت اسلام فقط الله متعال می باشد این تعریف اشاره به این چیز دارد که مصدر احکام در شریعت اسلامی فقط کی هست الله متعال فقط یعنی الله متعال است که این احکاماتو از جانبش صادر میشه حاکم فقط الله است خب. به زبان ساده زبان حاکم فقط کی است الله وعلى هذا فالحاكم الذي يصدر عنه الحكم بر اساس حاكم كسيس كحكم که حکم صادر بشوات هو الله وحده فلا حكم الا ما حكم به ولا شرع الا ما شرعه وعلى هذا دل القرآن وأجمع المسلمون ففي القرآن قوله تعالى إن الحكم إلا لله الا له الحكم خب میگه پس در نتیجه حکمی نیست مگر آنچه که الله به آن حکم کند و شرعی نیست مگر آنچه که الله آن را مشروع بگرداند و بر همین چیز قرآن دلالت دارد و مسلمانان اجماع کردند در قرآن آمده است که این الحکم الا لله حکم فقط از آن الله است در آیه دیگر گفته است الا له الحکم آگاه باش که حکم فقط مالکیه الله است على هذا الأساس كان الحكم بغير ما أنزل الله كفرا لأنه ليس لغير الله سلطه اصدار دي دقت داشته باشید بر این اساس حکم به غیر ما انزل الله کفر است بله دیگه زیرا کسی جز از الله حق ندارد احکامات رو چکار کند اصدار بکند حکم بدهد حکم فقط از جانب الله هست حکم به غیر ما انزل الله کفر هست و کسی جز از الله سلطه صادر کردن حکم ندارد قال تعالی الله متعال فرموده است و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون دقت داشته باشید و هر کس حکم نکند به آنچه که الله نازل کرده است پس همان آنها همانانند کافران پس هر کس حکم نکند به آنچه که الله نازل کرده است خب ما وظیفه الرسل الا تبلیغ احکام الله پس وظیفه پیغمبران چیه اگر حاکم خدای شون همینه که حکمهای پروردگار رو برسونند بیفرماید و نیست وظیفه رسولان جز تبلیغ کردن و رساندن احکامات الهی و ما وظیفه المجتهدین الا التعرف على هذه الاحکام والكشف عنها بواسطة القوائد التي وضعها علم الاصولی دقت داشته باشید میگه در این وسط وظیفه پیامبران همین است که احکامات الهی رو تبلیغ کنند و وظیفه مشتهدین همین هست که این احکامات رو بشناسند و برای دیگران تعریف بکنند به واسطه قواعدی که علم اصول فقه اونو وضع کرده است پس به واسطه قواعد شرعی هستند به واسطه قواعد شرعی مجتهد بیاد احکامات الهی رو شناسایی و معرفی میکنه خب حالا که بحث حاکم اومد و گفت که حکم حاکم فقط الله هست ولی این به این معنا نیست که اگر انسانی از روی ضعف ایمان حکم الهی را اجرا نکرد پس خلاص فورا تکفیر می شود ها مثل کسی که از روی ضعف ایمان مثلا روزه نمیگیرد خب روزه حکم شرعی هست یا نیست هست آیا تکفیر میشه نه آقا تکفیر نمیشه حالا یکی اومد حکم دیگه ای رو از احکامات الهی از روی ضعف ایمان چیکار کرد اجراش نکرد آقا اگر این این آیه چی میگه میگه اگر حکم نکرد به آنچه که الله نازل کرده یعنی نه که اجرا نکرد ببینید فرق هست بین اعتقاد داشتن و بین اجرا کردن بین عملی کردن آقا گاهی طرف حکم میکنه آقا, آقا حکم الهی اینه اعتراف میکنه ولی اجراش نمیکنه این هیچ فرقی نداره با اون کسی که روزش رو میخوره با اون حکم الهی که گفته آقا زنا نکن ولی دوچار زنا میشه آیا این کافر میشه نه هرگز از روی ضعف ایمان مرتکب گناهی شده است حالا اگر در حدود الهی دیگر در احکامات الهی دیگر گفت این حکم حکمی است الهی ولی از روی ضعف ایمان اون رو اجرا نکرد آیا این تکفیر میشه؟ کلا آهاشا اون اختلافیه خب پس بحث حکام پیش بیاد امروزه این روزا خیلی بحث داغیه که حکام رو تکفیر میکنن میگن چون حدود الهی رو اجرا آقا حدود الهی رو اجرا نکردن کفر نیست حدود الهی را نپذیرفتن کفر است یعنی ولی اگر ثابت شد که این حکم الهی است بله مثلا قواعد میارن خود تو دادگاهشون میارن که مثلا این قواعد خودشون رو ترجمه ببین ببین اگر اون بحثی که شما هم مطرح کردی اگر اینو بر حکم الهی ترجیح داد بله. اعتقادن بله اما اگر با توجه به ضعف ایمان و مسائل دیگه اون حکم و عملی کرد و اینو نکرد این نمیشه بله، کفر شخص نها مسلمان باشه هم اینو نمیشه دیگه اینجوری هم مسلمان میخواد باشه زوف هم داره میخواد چی هم کنه این اجرا اجرا کنه حکم آقا طرف عزیز من طرف مگر روزه حکم انزل الله نیست خب بله. حکمی نیست که خدا گفته روزه بگیرید طرف میگه باشه آقا خداوند سبحان گفته روزه بگیر ولی من قبول دارم آقا نمیگیره این چی مسلمانی که قبول داره بازم نمیگیره من مسلمانم باشه دیگه بله بله پس گناه چی رو میگن اصلا نه پس گناهی که خدا گفته توبه هست هنوز شخص خب. مسلمانه چیه همون آقا گناه اینه که شما احکامات الهی رو عملی نمیکنی اینو دیگه میگن گناه من مثلا خب با یهودی نه مثلا قبول دارم اونا رو ولی از این مثلا این لوده چی ببین من قبول دارم مسلمان شما خلط بس نکن الان چه بحث مین رد کردن دست دو تو قرآن دیگه اومده خب, خب. درست گفتی الان این احکامات برد کردن که مثلا پول میدن رو میگیرن تمون میشه آقا ما کاری نداریم بحث روی اینه که طرف موقعی که فرزن همین قطع دست اصلا حکم الهیه خب اجرا نکردن که کفر نیست ببین یعنی اگه بیان انکار بکنه بله اگر انکارش بکنه کفره یعنی اگه اجرا نکرد کافر کسی روزه رو اجرا نکرد حکم الهی آقا گفته روزه براتان فرض است تکفیر میشه نمیشه چطوری در مورد قطع از آقا وظیفه حاکم قطع بکنه ولی بیاد اون شو انجام نمیده مثل من که وظیفه ما آقا روزه بگیرم بله ببینید این کار مسئله جدایی ها قطعا گناهکار میشه حکم الهی رو اجرا نکردن قطعا گناه داره ولی بحث تکفیر بحثی جداگانه هست اگر هم ببینید اگر هم حکم بشری رو بر حکم خدا ترجیح داده این هم کفره خب ولی برای اینا غامی نیست شیخ دیگه اونا خودشون میدونن خب، حکم الله دیگه بازم میگم برای این توجیه کنیم اینا رو <coughs> عزیز من شما خلط مبحث نکن چی توجیه میکنی طرف از روی این خب، مثلا مولا توجیه نیست که بیان توجیه کنم مولا که میدونه حقو نمیگه بیان بازم توجیهش کنیم مثلا همین حاکم که هستم آقا مولا حق دونسته تو قضاوتش حقو نگفته کافر که نمیشه کافر نمیشه من کافر گناهکار میشه ولی این بحث هم دیگه گناهکار میشه اون هم گناهکار حدود الهی رو اجرا نکرده این هم یعنی اگر اگر قوانین بشری رو ترجیح داد بر قوانین الهی قطعا کفر است ولی اگر ببینید دقت داشته باشید اگر گفت این قانونی که بشر گذاشتن موافق با حکم الهیه ها این که دیگه بحثش, بحثش جداگونه هست اگر نه گفت که آقا این حکمی که اینجا بشر گذاشتن حکمی است الهی نیست اصلا ضد حکم الهیه ولی با این حال اومد و اجراش فقط نکرد اینجا هم بگیم تکفیری نمیشه لذا آقایون باید تو این مسائل عمیق بود ما میگیم حاکم فقط الله است این الحکم الا لله ولی مثل خوارج نباشه خوارج میگفت آقا موقعی که میگفتن ان الحکم الا لله در جوابشون سیدنا علی رضی الله عنه و یارانش چی گفتن کلمت حق یراد به الباطل یعنی که میگن ان الحکم الا لله این که خودش کلمه حقی هست جمله حقیقتی هست ولی منظور باطلی از این دارند منظوری که از مطرح کردن این بحثه منظورشون درست نیست در تطبیق درست تطبیقش نمیدند پس ما میگیم که حکم از آن الله هست زیرا که عادلانه ترین احکاماتو دارد چون الله متعال عادلانه ترین احکاماتو نسبت به تمام گروه ها دارد نسبت به مسلمان نسبت به کافر نسبت به به تمام گروه ها خب تا همین جای کار کافی است جزاکم الله خیر